بسم الله الرحمن الرحيم تبارك خلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من أكبر varlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatı tayin eden Allah yüceler yücesidir. Kafirler onu Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen, öldüremeyen, hayat vermeyen ve ölüleri yeniden diriltip kabrinden çıkarmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler. İnkar edenler bu Kur'an olsa olsa onun Muhammed'in uydurduğu bir yalandır. Başka bir zümre de bu hususta kendisine yardım etmiştir dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardı. Yine onlar dediler ki, bu ayetler onun başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan öncekilere ait masallardır. Bu ayette bazı kafirlerin Kur'an ayetlerinin önceki kavimlerin masallarından ibaret olduğu, Hz. Peygamber'in bunları başkalarına yazdırdığı ve ezberlemiş olması için kendisine sabah, akşam okunduğu yolundaki ifadelerinden söz edilmektedir. Tefsirlerde genellikle tercih edilen bu mana esas alındığında ayetin dikkat çekici bir hususa işaret ettiği görülüyor. Ki bu da Hz. Peygamber'in ümmi olduğunun yani okuyup yazma bilmediğinin münkirlerce bilinmekte ve kabul edilmekte oluşudur. قل أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا يأكل منها فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Resulüm de ki, onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Onlar bir de şöyle dediler. bu ne biçim peygamber? Bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda, pazarlarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli. Kendisiyle birlikte o da ayrıca olmalıydı. Yahut da kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yepyeni maşakkatsızca geçimini sağlayacağı bir bahçesi olmalıydı. Ayrıca o zalimler müminlere siz ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız dediler. Resulüm senin hakkında bak ne biçim temsiller getirdiler. Artık onlar sapmışlardır. ve hidayete hiçbir yolda bulamazlar. تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا وادعوا ثبورا كثيرا Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah'ın şanı yücedir. Bunlardan daha iyisi denirken kafirlerin Hazreti Peygamber'e değer vermek için kendisinde aradıkları imkanlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Irak bölgesindeki münbit arazileri İran Şehinşahı'nın ve Rum imparatorlarının paraylarını Müslümanlara nasip etmek suretiyle bu vaadini gerçekleştirmiştir. ise kıyameti inkar edenleri için alevli bir ateş hazırlar. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce onun öfkesini, müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Cehennemin insanları görmesi onunla karşılaşmak manasında mecazi olabileceği gibi Allah'ın ateşe görme kabiliyeti vermesi manasında da hakikatte olabilir. Elleri boynlarına bağlı olarak onun cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok oluvermeyi isterler. Onlara şöyle denir. Bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyin. Aksine birçok defa yok olmayı isteyin. Bu hitap ile bütün azabın karşılaşılan azaptan ibret olmadığı, daha çok şiddetli azapların kendilerine beklediği bildirilmiş olmaktadır. Bir de cehennem azabının sürekliliğini ifade eden başka ayetler dikkate alındığında bu hitaptan inkarcıların yanan derilerinin tazeleneceği böylece tekrar tekrar azaba müstahak olacakları anlaşılmaktadır. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم أنتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربكم بصيرا Peki bu mu daha iyi yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedilik cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve huzura kavuşacakları bir varış yeridir. Onlar için orada ebedi kalmak üzere diledikleri her şey vardır. İşte bu Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaattir. Müminlerin dualarında hep bu vaadin yerine getirilmesi istenilirken ya da bunun istenmeye değer vaat oluşu anlatılmaktadır. O gün Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplar da der ki şu kullarıma siz mi sapıttınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? Allah'tan başka taptıkları şeyler hakkında tefsirlerde değişik izahatlar vardır. Bunlar Tanrı diye taptıkları İsa aleyhisselam, Üzeyr aleyhisselam gibi elçiler, dinler veya putlar olabilir. Bunlar putlardır. Diğer tefsirlere göre de Cenab-ı Allah'ın onlara lisan verip hakikati söyleteceği ifade edilmiştir. Onlar seni tenzih eder, seni bırakıp da başka dostlar edinmek bile yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol millet verdin ki, sonunda seni tanımayı unuttular ve helaki hak eden bir kavim oldular derler. Bunun üzerine ötekilere hitaben şöyle denir. İşte taptıklarınızın söylediklerinizde size yalancı çıkardılar. Artık ne azabınızı geri çevirebilir ne de bir yardım temin edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Resulüm, senden önce gönderdiğiniz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda, pazarlarda dolaşırlar de, ey insanlar, sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. Bu ayette müminlerden müşriklerin kendilerine verecekleri ezalara dayanmaları istenmekte, Allah'ın her şeyi hakkıyla görmekte olduğu belirtilerek, zalimlerin de iman mücadelesinde sabır ve metanet gösterenlerin de yaptıklarının karşılığını görecekleri ima edilmekte ve müminlere teselli verilmektedir. وقال الذين لا يرجون لقاءنا فقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ مشكورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا Bizimle karşılaşmayı bir gün huzurumuza geleceklerini ummayanlar, bize ya melekler indirmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibre kapılmışlar ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. Fakat melekleri görecekleri gün günahkarlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve size sevinmek yasaktır, yasaktır diyeceklerdir. Bu sözü müşriklerin kendi kendilerine söyleyip de hayıflanacakları manası düşünülebilirse de zamirin meleklere gönderilmesi ve bu sözün melekler tarafından söyleneceği şeklinde de anlaşılması mümkündür. Onların yaptıkları her bir iyi işi ele alırız. Onu satılmış zerreler haline getiririz, değersiz kılarız. Kafirlerin misafir serverlikleri, misafire ikram, akrabayı ziyaret gibi güzel davranışlarının iman etmemeleri Dolayısıyla boşa gideceği, işe yaramaz telakki edileceği anlatılmaktadır. O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer de pek güzeldir. O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. İşte o gün gerçek mülk, hükmranlık çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler içinde pek çetin bir gündür o. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني فكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فكفى بربك ربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك من لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana. Keşke falancayı batıl yolcusunu dost edinmeseydim. Çünkü zikir Kur'an bana gelmişken o hakikattan beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip de sonra da yüzüstü bırakıp rezil rüsva eder. Bu ayetten Ukbe İbni Ebu Muayt hakkında nazil olduğu belirtilmektedir. Rivayete göre Ukbe verdiği bir ziyafete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de davet etmişti. Hz. Peygamber şehadet getirmedikçe yemeğinden yemeyeceğini söyleyince kelime-i şehadeti söylemiş. Fakat müşriklerin ileri gelenlerinden Ubeyd İbni Halef'in gönlünü hoş etmek için bilahire sözünden dönmüş ve gidip Hazreti Peygamber'e hakaretlerde bulunmuştu. Peygamber der ki, ey Rabbim, kavmin bu Kur'an'ı büsbüsün terk ettiler. Ayette Hazreti Peygamber'in Kur'an'a gereken değeri vermeyen ve hatta onunla alay eden kavminden yakınışı anlatılmaktadır. Ayetteki mehcuran kelimesi kötü söz manasına da anlaşılmıştır. Bu manaya göre müşriklerin Kur'an hakkında onun sihir vesaire olduğu yönündeki ithamlarına işaret edilmiş olur. Resulüm işte bir biz böylece bir peygamber için suçlulardan düşmanlar peyda ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbim yeter. İnkar edenler Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Parça parça indirdik ve onu tane tane ayırarak okuduk. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك ذلك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا مهما إلى القوم الذي كذبوا فدمرناهم getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki onun karşılığında sana doğrusunu ve daha açığını getirmeyelim. Yüzü koyun cehenneme sürülüp toplanacak onlar. İşte onlar yerleri en kötü, yolları en sabık olanlardır. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Ayetlerimizi yalan sayan kavme gidin dedi. Sonunda yola gelmediklerinden dolayı onları yerle bir verdik. Nuh kavmine gelince peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde onları da suda boğduk ve kendilerini inananlar için bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık. Adı, Semud'u da, Res halkını da ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de inkarcılıklarından ötürü helak ettik. Ad, Hud aleyhisselamın, Semud ise Salih aleyhisselamın kavmidir. Res hakkında değişik tefsirler vardır. Daha çok Şuayb aleyhisselamın kavmi olarak da bilinmektedir. Bir tefsire göre ise Yemame çayı üzerinde bir köyün adı olup Semud kavminden kalanlar burada iskan etmişler. Fakat bu bilgiler sahih haberlerle sabit değildir. Kur'an tarafından size bildirilen husus, Eshab-ı denen bir insan topluluğunun yaşadığı ve küfürleri yüzünden de helak edildiğidir. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله تاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا Onların her birine uymaları için misaller getirdik. Ama öğüt almadıkları için hepsini de kırdık geçirdik. Kendilerinden öncekilerin başlarına gelenler ve acı gerçekler öğüt alsınlar diye her bir kavme peygamberler aracılığıyla anlatıldığı halde onlar bu imtisal-i numuneleri üzerinde ibretle düşünmek yerine bunları uydurulmuş birer masal telakki etmişler ve nihayet ilahi gazaba uğramışlardır. Resulüm andolsun bu Mekkeli putperestler bela ve felaket yağmurunu yağmuruna tutulan o beldeyi vermediler mi? Peki onu vermiyorlar mıydı? Hayır onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. Tefsirlerde bu ayette Mekkeli müşriklerin ticaret için gittikleri şan seferleri esnasında İnkarları ve sapık yolda inatları yüzünden taş yağmuru ile helak edilen Lut kavminin kalıntılarını gördüklerine ve yine de ibret almadıklarına işaret edildiği belirtilmektedir. Seni gördükleri zaman bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği diye hepsi de seni alaya alıyorlar. Şayet tanrılarımıza inanmaktan sabretmeseydik, gerçekten bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı diyorlar azabı gördükleri zaman asıl kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Kötü duygularını kendisine Tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen Resulüm, ona koruyucu olabilir misin? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النهار مشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خَلَقْنَا Hususen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut da düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. Bu gibi kimseler akıllarına ve kendilerine ulaşan ilahi tebliğe uymayıp sırf hissiyatına göre hareket etmeleri bakımından hayvanlara benzetilmiş. Hayvanların hareketlerinin kendilerine verilen güç ve kabiliyetleri yaratılış amacına uygun olmasına karşılık böyle kimselerin davranışlarının bu özellikten yoksun bulunmasından ötürü de onlardan gidişçe daha sapık oldukları belirtilmiştir. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbet hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık. Sonra onu uzayan gölgeyi yavaş yavaş kendimize çektik, kısıttık. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışmanıza musahhar kılan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü toprağa can vermek yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için gökten tertemiz su indirdik. Andolsun bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde aralarında çeşitli şekillerde anlatmışızdır. Ama insanların çoğu ille nankörlük etti direnmiştir. Bu ayet ilahi kudretin eserlerinin ve insanlara verilen nimetlerin birçok peygamberin dillerinden defalarca ve çeşit çeşit anlatıldığı ifade etmekte. Yukarıdaki şekillerde mana vermek mümkün olduğu gibi suyu evirip çevirip değişik yerlere türlü türlü yağmur yağdırdık tarzında da mana verilebilir. Resulüm şayet dileseydik elbet her ülkeye bir uyarıcı peygamber gönderirdi. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضروهم وكان الكافر على ربه ظهيرا Resulüm şayet bileseydik elbet her ülkeye bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana verdi. O halde kafirlere boyun eğme ve bununla Kur'an ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu, ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel aşılmaz bir sınır koyan odur. Bu ayet hakkında değişik tefsirler vardır. Maksat denize karışan nehir Dicle gibi ve onun karıştığı denizdir. Denizi yarıp arasından fersahlarca akıp giden nehirin suyunun tadı bozulmamaktadır. Yine maksat Nil gibi büyük ırmak ve büyük denizdir ki aralarına bir kara parçası dil girmektedir. Üçüncüsü müminlerle kafirlerdir. Tatlı su müminler, acı su da kafirleri sembolize etmektedir. Dünyada yan yana fakat birbirlerine karışmadan yaşadıklarına işaret edilmektedir. Sudan meniden bir insan yaratıp onu nefret ve sihriyet kan ve evlilik bağından soğan, yakınlığa dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter. Böyleyken inkarcılar Allah'ı bırakıp da kendilerine ne fayda ne de zarar verebilen şeylere kulluk ediyorlar. İnkarcı da Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا Resulüm biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki Buna karşılık sizden Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını onun bilmesi yeter gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra da arşa istiva eden, ona hükmeden Rahmandır. Bunu bir bilene sor. Arşa istiva ve altı günde yaratma hakkında ara suresi 54. ayetteki ve arş hakkında Hud suresinin 20. ayetteki açıklamalara bakınız. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman Rahman da kimdir? Size emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç derler. Ve bu emir onların nefretlerini artırır. ibret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de odur. Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendilerini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam derler geçerler. Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam ederek ve kıyama durarak geçirirler. Ve şöyle derler, Rabbim cehennem azabını üzerimizden sağ ol. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir. Okullar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler.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 Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve onda azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunan ve amel salih işleyenler başkadır.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 İşte onlara sabrettiklerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılaşacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. Resulüm de ki, kulluk ve yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, size Resul'ün bildirdiklerini kesin kesin yalan saydınız. Onun için azap yakanızı bırakmayacaktır.